اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا Ebu Hureyre radijallahu talan prenosi da je rekao Allahu poslanik alihi sallam. Čini mi se da sam taj hadis prošli puta spomenuo na opštijem predavanju. Džennetska vrata se otvaraju svakog ponedjeljka i svakog četvrtka. kaže poslanik Alihi Salocan, dželnetska vrata se otvaraju svakog ponedjeljka i četvrtka. U ovom citatu, kod imamo muslima pod brojem 2565, stoji. Pa se oprašta svakom robu izuzev onome koji čini širk, dakle izuzev nevjerniku i onome između koga i njegovog brata postoji svađa, zavada, prezir, mržnja, neprijateljstvo kaže se ostavite ovu dvojicu sve dok se ne pomiri. Ostavite ovu dvojicu sve dok se ne pomiri. Ostavite ovu dvojicu sve dok se ne pomiri. Dženecka vrata se otvaraju svakog ponedjeljka i četvrtka i svima se oprašta izuzev onima koji čine širka Allahu Đalavala i onima koji su u zavadi s drugima. Kaže se tu dvojicu koju su u zavadi ostavite dok se ne zmirite svakodnevno ja i ti sve mi činimo grijehe i potrebni smo oprosta. U drugom citatu ovoga hadisa je došlo da se ponedjeljkom i četvrtkom izdižu naša djela, izlažu pred Allahom dželjavala i primaju dobra djela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali se ne primaju djela onoga koji čini širk i onoga koji je u zavodi sa svojim bratom. Činimo dobra djela, ne primaju nas. Činimo loša djela grijehe, ne oprašta nam se. Zbog čega? Zbog mog i tvog blentavog ponosa. Što se za sitnicu zakači. Okrenimo glavu za sitnicu. Kod žena još prisutnije. Žene radi djece se posvađaju. Djeca za pet minuta zajedno, ponovno. A one godinama ne govore. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا